Emeki elkarteak antolatu jantzi bilketa rakastatsua izan da. Bi kamio jantziz beteak lortu baitituzte eta zuzenki eramaitea erabaki. Asier Perez eh, karkamozu bidasoko itzako kazetaria zira eta karabanan eh, joan zira egunon? Egunon. Eta lehen eh, galdera, kamio horiek beteta zergatik erabaki duzue zuek egitea bidea, bitartekaririk gabe? Bai, bueno, hor, eh, aziera baten, e, eh, olako kanpainak egiten dienean beti hauten da zalantza bat, ez? E, materiala iritziko ote den, ez? Bai, eunetik bat agian ez da iristen, eta eta horre keska sortzen da, ez? Eta arrun, bileretan hori komentatu zenez, ba, bi bide atea ziren, bata, e, voluntarioek beraiek e, banatzea arropa hori, eta gero ni bilera hartan haietan parte hartzen nahi nintzenez, ba, komentatu, nun, aukera legoke kazetari bat ere bialtzea, e, jutea bidai horretan ta, eta kontakizuna egiteko, e, horrela lortzen genuen hori ez, ba, e, arropa iristea, iristen zela bermatzea, eta gainera ba, kontakizun, kontakizuna egitea, ez? arropa usten zuen e, jendiak e, une oro jakitea arropa hori non zegoen, nola banatzen zen, eta e, nolabait e, arropa utzi duenak ere bidaia eitea, ez? Hori ondo ateazan bileretan komentatu zen, e, ideia hona iruditzen zen, eta zei emakume voluntario ateazian, beraiek beren bidaia horrein dute, beren poltsikotik, eta ni, e, ni lehen, lehen osti nintzen, e, kamioietan jun, egin nuen bidaia, eta bost eguneko bidaia egin nuen nirik, eta berai e, eh, egazkinez gero han elkartu ginen, katxika zen. Mm, nora, enpresa batekin, eh, joan ziste, kamioi enpresa batekin, eh, nora antoratu zirizte, orteko? Hori, eh, badago eh, lezon, ba, badago enpresa bat, eh, garroi enpresa handi bat, etxemar izenekoa, eta horko arduradunetako bat, eh, ondarri bian bizia. Eh, kampainaren berri eduki zuen gustatu zitzaion eta eta presta agertu zen e, eh, kamioi bat jartzeko ze hasierako asmoa eh, helburua e, zen kamioi bat betetzea ez genun uste beteko zenik hain errez kamioi bat ez eta runberak esan zuen bale nik jartzen dut kamioia eta jartzen dut gidaria eta gastuak ordentzetu nik hori lezoko etximara enpresak zuen. Gero, e, eh, kampaina oso ondo jun zen, bigarren kamioi ere bete zen, edo kamioi terdi e, eta orduan, e, gero, elikagai bankura junginan, eta, eta hor, e, janaria kinta osatu benun bigarren kamioi hori, e, zap, intxaurrondoko, donostiko intxaurrondon badago elkarte bat e, janariak ematen ari da nakio zu artean, Grezian, eta hoien bitartez bete genuen e, osatu genuen kamioi hori, eta, eta bigarren kamioia ordaintzeko prestatu zen ere etxemaren presa, eta horrela indabidaia bi, bi kamioi, bi gidari, eta ni bereikin. Mm. Abia punto beraz eh, bidazo aldea, eta eh, el muga, katsikas eh, joanina kanpalekoa, eh, katsikas esimpleki eh, deituko duguna, mhm. Nolaz toki hori autatu duzu, eh hasiera baten asmoa zen kiosera jutea, irlara jutea. ez? Eh aprobetzatuta hori len komentatuet zaporeak elkartean dagoela, beraiek lekua ezagutzen dutela, beharra bazegola eta kanpaina abiatu genunean edo abiatu zenean e, behar handia e, arropa e, arropa eramateko kiosera, irle, bai kios bai lesbos, bueno, irletara, ez? Horretara eh e, horrera iristen nahi zialako bereziki errefusiatuak. Gero gauzak aldatu ziren, bereziki e, Europako batasunak eta Turkiak e, itzarmena e, e, sinatu zutenetik, e, ba, irlak ustu egin zituzten. E, jendia ferrietan sartu zen, peninsulara juteko, espulsatuak ez izateko, Eta orduan eh, hor e, peninsulan eh, eremu asko sortu ziren. Ja ba zeudenak ba mugetatik hartu, ba eremu natural batzuk, es e, refusiatuen ibilbidetan sortuakoa edo jende hor pilatutakoak, baina gero e, ejertzituak edo greziako gobernuak beste eremu batzuk sortu behar izan zituen ba irletatik joandako jende hori kokatzeko edo eta horietako bat zen katxikas. E, oso eremu baldintza txarretan segon ere mua zen, e, gu junginenean hilabete zera matenan, eta, eta arrizko infernu bat zen. Mila eta berroita mar pertsona bizizian, eta harrien gainean egiten zuten lo. Horre azkar azkar indakoa zen, eta e, katxikaseko herriak berak, udalerriak, herri txikia da, 2008 biztanle, herriak berak e, sos, e, sos deia bializuen e, eh, zareetan eta eta horren bitartez e, kiosetik talde bat e, erakundea e, e, bertara laguntzera pentsatuaz lagundu behar zutela bakarrik beste jende bat zegola ze aurketu zutenan etzegola ezer, etzegola inor laguntzeko etzegola bizibaldintzak oso oso txarra ziela eta angeratu zian eta orduan guk e, baten zaporeak elkartekin harremana genuen baina hauek esan ziguten asko sobe genula zela jutea laguntzea. Eta horregatik hautatu genuen. Mm. Zenbat eh, pertsona gutxi gora bera metatzen da, kanpaleko zen? Ba, mila eta berroita mar pertsona, berreunda berroita mar familia, eta hoien artean, ba, lareunda hogeita mar bat dira aurrak. Mm. Eta une honetan berroita mar emakume daude aurdun, mm. umearen esperoan. Arrat, e, iritsi zizterarik, eh, nola pasatu da banaketa? Ba, ni iritzen dintzen, kamioiak iritzen zian, astelenian. Astelenian, eta emakumeak voluntarioak aste artean. E, beraz, beraiek iritzi arte, e, banaketa ezin zen egin. Ze, elburua zen, banaketaren kontakizuna egitea. E, bermatu, banaketa hori beraiek egiten zutela. Orduan, lehenengo unea nik aprotsatu nun e, eh, pizka kokatzeko gauzak eh, nola, nola zeuden ikusteko, eta banaketa hori e, prestatzeko, ez? Ean, ba zeuden 25 voluntario gutxi gora bera, han ez dago erakunde hundirik, dira voluntarioak jun, jun izan direnak giristen. Eta orduan, e, urrengo unerako, urrengo goizerako jarri genuen itzordua, ez? Egoizeko, eguardeko amabitan, Denek lagundu behar zuten kamioiak ustutzen. Eta arrun emakumeak iritzi orduko, han zegoen jende guztia prest. Eta banaketa oso oso... Eh, kamioiak ustu oso askar oso oso polita izan zen. Nola denek e, nazionalitate askoko jendeak parte hartu zuen horretan. Eta benetan polita izan zen. Eta gero ja beste gauza bat da banaketa, arroparen banaketa. E, eh, Aztelenean iritzen nintzen, euri asko egin zuen, aurreko unietan ere, eta eta behar zen arropa neguko arropa edo txamarrak, e, jertxeak eta olakoak eh, banatu. Hori antolatu zen, eta gero banaketa egin zen, ba, azte arte, az, azte azkenean, azte azkenean hasi zen banaketa egiten, azte azken eta banatu zen jertxeak, txamarrak eta gero eh, prakak eta banaketa egiten zen, ba, eremu zeremu. E, danak elkarrekin bizi dira hor, baina eremuka daude banatuta kurduak alde batean, afganuak beste batean, irakiarrak beste batean, eta gehiena dira siriarrak, eta siriarrak beste zera, beste batean. Eta horren eremuka egin zen, horrekin lortzen zen, arropa hori iristeale eh, familia guztiei. Hori oso polita izan zen, batzutan eh, oso ondo jun zen, beste batzutan ba, eh, eh, emakumeak pixkat estres handiago izan zuten, ez? Zegun eta non eta zer banatzen zuten, baina lortu zen hori ez, ba, denentzako banatu zen, noski bi kamioiak ez dian banatu, hor da eta jarraitzen dute banaketa egiten, baina lehenengo momentuko banaketa hori oso polita, oso polita zen, benetan beharra beharra zutelako, ez? Guari ginen arropa banatzen eta onduan ezietan e, beraiek zeukaten arropa guztia legortzen, ez? Eh, Eguzki ateatzen zen momentuan, ba, legortzeko den-dena zeukaten guztia, zeukaten arroparik, eta unkigarria izan zen horretikan, ez? Ikusi genuen benetan behar bat asetzen ari ginela. Zuzenezko banaketa egin duzu, beraz, ahreman zuzena errefusiatuekin, Bai. Nola aurkitu dituzue eh, psikologikoki gehien bat eh, eh, ze ispiritutan dira? Bai, e, ni, igual hori izan dela gogorrena, ez? Egi patuet, e, katxikazen ez dagoela erakundean direk, eta hori dena egiten da voluntarien bitartez. Voluntarioek eh, esan dugu arropa banatzen dala, baina baita ere aurrak garbitze dituzte, eskola indute, eh, aurrekin jolasten dute, aurrekin asko jolastu dugu, denbora guztian aurrak eh, inguruan genitun, eta gero familiarekin harremana dago, pues arropa banatzen danean, eh, e, laguntza behar dutenian, e, eh, dendak e, legortu behar dienean, dena egiten da beraiekin batera, ez? Inkluso azpiegitura bat, bat montatu behar danean, pues, gu ibiltzen gera, voluntarioak ibil izan ginean, edo ibil, geratu dianak e, egiten dute, eta e, beraietako batzuek laguntzen dute, ez? Zukaldean ere, eta hola. Eta arrun harremana oso estua da. Orduan hori oso polita da batetik, baina gero bestetik oso gogorra, e, da ba, kontatzei zutelako, egun baten e, lasai, lasai kontatzei zute, ba, behira, nere txia bota dute, gaur enteatu nez, nere txia bota dute, bon batek bota dula, edo osaba bat hil dute, olako, edo, edo mm, aurren marrazkiak ikustetuzunean, benetan kontuatzen zea zer daukaten barruan, ez? Eh, aur txikiak e, eh, negarra asko dute, e, eta gero ja adin batetik aurrera aurrek ja ez duten egarrik egiten, baina oso errez azten dia borrokan, ez? E, edo zer gauza gatik, edo zer txorakeri gatik arri bat bota, or, arriak besterik ez dituzte, eta lehenengo erantzuna da arri hartu eta besteari bota, ez? E, oso, oso puzkatuta daude aurrek bereziki, ez? E, Nagusiek agian izkutatzen dute gehiago, ba, ba baina baina e, etxituta daude Eta, eh, eta gainera e, ezin zaile zer esan. Galdatzen dute egunero, hori bai, eguneroko galdera da, eh, noiz arte gaude horrela, ez? Noiz, noiz jungo era Europara, ez? Beraiek Grezian daude ia da, baina ez dira errefusiatuak, e, ukatzen zaielako errefusiatu izaera hori, ez? Daude, ez dakit, ere batian, zain, zain daude. E, askok daukate familia bate, zenideko bate, e, Alemanian, Suitzan, e, Austrian, e, e, eta nahi dute elkartu bera ekin, eta gainera eskubidea daukat, legez e, aldute ez, eta horren esatu, noiz, noiz arte hori da esaten dutena ez. Etxituta daude, e, bizi, postegunetan bizi izan ditugu bi nagusien arteko bi bi arazo handi, bi borroka handi, eta gehien bat da an, ez? Naskatuta daudelako egoeraz. E, ez, da, ez daude ondo, ez, zer esanik, ez? Baina baina ba, da hori ara iritzi dira drama batekin eta drama hori luzatzen nahi da. Laguntza psikologikoa behar dute eta horrez ez dago ez medikurik ez psikologorik eta gainera ez dago soluziorik. Ordun oso puskatuta daude beraiek. Aurretan ikusten da oso ondo, ez? e, Bai, zenbat negar zen marrazkiten egiten dituzten, ez? Marrazki guztietan hartzen dira hildakoak, bombaketak, eta sei sorti urteko ume batek hori marraztea aldiro, ba oso gogorra da, ez? Eta oso adierazlea, ez? Zer daukan barruan, ez? Eta gero, ba, nagusiek, ba, hori, hori daukate, ez? Laguntzen dute, ba, e, eh, azkenian eh, herri bat da hori, e, eh, katxikaz herri bat bihurtu da, herriaren egoera alik eta uberena izateko laguntzen dute, baina, baina beren asmua, beren helburua lehen bailen hortik ateatzea, ez? Hor ez da, ez, ez daude bizitzeko baldintzarik, eta gainera, pues, beste zerbait da beraik eskatzutena, ez? Errefusiatu gizagu Europan hartuak izatea, eta eta horren zai daude eta horretaz galdetzen dute egunero. Mm -hmm. Beste elkarteekin eh, nola, nola pasatzen da jemana, refusiatu eta elkarteen artekoa? E, orokorren ona, bueno, orokorren, esango nuke denbora guztian ona dala, ez? Azkenean, hor dauden voluntarioak oso dia pertsona dira, ez dira erakunde, ez ez dakit, e, eh, aknur, orzfan, edo erakunde handiak ez daude hor, ez? Eh, badago, e, eh, mugari gabeko medikuen... Frantziako talde bat junzanara, e, eh, jaima bat montatu zuen, baina oso oso gutxitan juten da, eta juten danean lau orduz juten da bakarrikan. Beste guztia pertsonen artean egiten da, pertsona normalak, ara gaztiak, eh, ikasketa bukatuak, eta eta arun, hori errefusiatuak ikuste dute, ze borondate dagoen, ze gauza, gainera, diru gutxiken oso gauza politak egiten dira, ez? E, ez beste kanpaleku batzuetan, igual kanpalekuak obiak dira, ez, azpiegitura aldetikan, baina horre, ez dakite, ni beste eh, Filipiadan egon nintzen, beste eremu batian, eta horre eh, gizonen eta emakumen komunak elkarriken zeuden, eta eta hori berentzako, beren kulturarentzako ez da ona, eta, eta horre katxikasen egon ginen bitartean, bazegoen emakumentzako eh, jaman baino bat, eta eta ba pizkat eh, egoera txarrean zegolako beste bat eh, egiten ibili ginean, ez? Orduan gauza hoe kontuan hartzen dira. E, Ejertzituak banatzen du e, janari bat ez duten amaite eta ordun voluntarioek sukalde bat montatu dute eta ejertzituak banatzen dituen e, doblea banatzen dute, bai e, bazkaltzeko eta bai afaltzeko. Orduan, hori guztiak uste dute, harremana polita da horretan, eta orduan saiatzen dira laguntzen. E, gazte kuadrilla bat ibiltzen da, ba, egunero e, dendan, edo, bueno, denda ditzen zaio, arropa banatzeko duaineko zerbitzuari, ez? Denda forma eman zaio ba, dendan, sukaldean, e, beste gauza askotan eh, zerbait deskarratu bardean, danean laguntzen ibiltzen dira, eta, eta gero familiak ere edo zerra zein bardala, hor agertzen dira ba, gizonak eta eta emakumeak ere pues, eh, laguntzera, ez? Mm. Eta zuen aldetik, Euskal Egira eta egitasmo horrek segidarek izanen du? Bai, bai, bai, gainera horren, e, han, han gaudela, ez dakit, ikusten dezu guztia, sentitzen dezu guztia, baina benetan e, pentsatzeko tartea torri zaigu orain, ez? Ean, eh, tart, denboreik ez dago, Zoran, gure lan aiten e, eh, ibiligera, eta gero al, al izan dugun guztian laguntzen, ez? <laughs> lo egin dugu, eta orduan, orain bueltatzerakoan esan dugu, ostras, hor asko dago iteko, ez? Eta guk egin genezak zerbait. Ordu manet, batetik e, eh, nahi nahi dugu, ez? ikusi duguna kontatu, eh, bai banaketari buruz, eta bai han ikusi duguna, ez, egoeretan bizidian. Eta gero bestetik, e, eh, ondarri bitik Greziara abentura kontatu egu, eta horrein genuke Greziatik ondarri bira abentura kontatu, ez? E, Gipuzkoara familia gutxien ez etorri behar dia, hori da politikoek ezarri duten kuota, oso txikia da, baina emezortzi familia onartu dituzte, eta eta ez da ez da bat e, etorri eta ordun guk nahi ditugu ekarri eta nahi dugu e, politikoei lagundu edo, edo bultzatu edo ez dakit nola esan e, bauka zerrenda bat e, katxikasen egin dakoa egon godia beste batzuk baina katxikasen baude gutxienez emezortzi bueno, berreun da berreun familia daude etorri beharko luketenak ez baina baude zerrenda bat daukagu eta zerrenda horretan daude e, umea gaixorik dituzten e, familiak e, eito namonak dituzten familiak eta olako badintzatan bizi ezin, ezin dianak, orduan politikoek behar badute zerrenda bat e, familiak ekartzeko ja gipuzkoara, pues guk lagunduko diegu horretan. Eta gure indarrak or, eh, orain horretan jarriko, jarriko ditugu. Greziatik ondarri bira emezortzi familia ekartzea. Mm Asier eh, Perez Karkamo, eh, eh dugu bidasuko itzaren eh, webgunean, eh, segitzen aldela eh, zuk egin duzun eh, segipena, justuki, bida mhm. jogena, eta emiki elkartearekin joan zinela. Mil esker gurekin izanik eh, goizuntan, eta bestaldi bat arte. asko zuei.